Dari, Eco, Diesel, qué corazón, ¿eh? ¿De qué estás hecho? You know. Si las miradas mataran todo el tiempo, usar una gabana, un cura me acompañara siguiéndome una caravana. Existe el buen amigo que es leal como un hermano. La sangre pesa más que el agua, pero mídela bien. Existe sangre sucia, fíjate que atrevo en nombre de los que se han ido. Yo les diría a mi gente, yo solamente aquí soy un valiente que les pide que no derramen ya la sangre inocente. Arreglen como hombre y no se fallen mutuamente. Pero sé que es un sueño perdido, como ver los tres partidos unidos luchando por el bien de Puerto Rico. No ven que me que la educación en lo residencial. allí con problemas personales. Si por mí fuera le daría para atrás al tiempo, sanaría las heridas del maestro en todo su cuerpo. Paraba las manos de aquel centurión con su lanza. También en el acto me tendrían que dar matanza. Lo bajaría de la cruz estando moribundo, pero tuvo que morir para salvar al mundo porque hay corazones. Que creen sabios en su propia opinión, pero acaba su fin porque andan en caminos de perdición. Hay corazones que no perdonan a sus hermanos, pero tú sabes que así mismo Dios no los perdonará por sus pecados. Hay corazones que ayudan sin pedir nada a cambio y por su nobleza encuentran el progreso a diario. Hay corazones traicioneros que les gusta engañar a los corazones sinceros, pero más vale segundo que el dinero del mundo entero. Existe aquel corazón maligno que nos atormenta con ángeles caído. pero hay un corazón más poderoso que nos protege, que jamás y nunca será vencido. Y el que lo busque y lo encuentre, para siempre será bendecido. Refúgiate en sabiduría. de Millones, millones, corazones.